بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bu sayyidul ayyom va hajjul masakin bo'lgan muborak juma kunida Alloh subhanahu va taolo qilayotgan duolarimizni qabul qilsin, duolarimizni ijobat qilgan bo'lsin. Amin. Bugungi suhbatimiz inshaalloh Qur'on fazilati xususida bo'ladi. mana muborak Ramazon oyida turibmiz. Taraveh namozlari o'qilyapti. Mana Qur'onlar xatm qilinyapti. Qaysi masjidda bir pora, qaysi masjidda besh pora. Lekin mana shu Qur'on tilovatida hozir bo'lgan kishilarga qanday bir ajr savob borligini bilsak va Qur'on tilovatida somiy bo'lib turishi qanday bir ulug' ajrlarga sababligini bilsak, inshaalloh ana shu taroveh namozida turishligimiz yana ham bir davomiyroq va harisroq bo'lamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qiladi. Afdalul ibodati ummati tilovatul Qur'on. Meni ummatimni ibodatining eng afzali bu Qur'on tilovatida marhamat qiladi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Musulmon kishi, mo'min kishi Qur'on o'qib topgan ajrini boshqa hech bir qaysi amalda topa olmaydi. Chunki inson agar cho'ntagidagi molidan sarf qilsa, unga savob bo'lsa, bir odamni mashaqqatini yengil qilib, yetaklab yo'ldan olib o'tib qo'ysa, unga savob bo'lsa, bularni hammasiga uydan chiqish kerak, ko'chaga chiqish kerak, sayohatga qilish kerak, pul sarflash kerak, vaqt sarflash kerak. Lekin Qur'on tilovati shunday ibodatki, bu mana shu aytilgan narsalar hech qaysi talab qilinmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Har bir o'qilgan Qur'on harfi uchun 10 tadan ajr bor. 700 tagacha Alloh xohlagan bandasiga yana-yana ziyoda qilib beradi." Men dedi Rasululloh alif lam bitta harf demayman alif bitta harf lom bitta harf mim bitta harf demak musulmon kishi mushofni ochadimi yoki yoddan o'qiydimi auzu billahi minash shaytonir rojim bismillahir rohmanir rohim alif lam mim desa 30 ta soatga ishlaydi bismillahi rohmanir rohim qul huvallohu ahad desa mana shu ixlos surasidagi birinchi oyatda 11 ta harf bo'lsa demak 110 ta soat ishlaydi bunaqa ajrda oson ishlashning yo'li qayerda bor Xo'p, Qur'on o'qishga doim imkoniyatimiz bo'lmasa yoki Qur'on o'qishlikni bilmasakchi, bizga qanday yo'l bor? Ana shu Qur'on tilovati bo'layotgan tarovih namozlarida somiy bo'lishlik mana shu ajrni siz bilan bizga yozadi. Qur'onda nechta harf bo'lsa, har bitta harfga 10 tadan savob qilinadi va uni ko'paytiring. Va buning ustiga ustak Ramazon oyida qilingan sunnat amallar boshqa oylardagi farz amallarni qatorib o'tadi savoblar. Endi Ramazonda qilingan bitta farz amal 70 ta boshqa oylarda qilingan farz amalning savobini beradi. Endi Ramazonda o'qilgan Qur'onning savobi qanchalik bo'ladi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, qalbida Qur'ondan biror bir oyat bo'lmagan kishi bu go'yoki xarob unga o'xshaydi. Qur'ondan biror oyat bo'lmagan insonning qalbi xarob yoki o'lik qalb Qur'on tilovati haqida gapiradigan bo'lsak, mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Dovud, Tirmizi, Ahmad keltirgan hadisda Qala rasululloh al-musiru bil Qur'oni kal musiru bis sadaqa val jahiru bil Qur'oni kal jahiru bis sadaqa. Qur'onni maxfiy o'qiydigan, birovga ko'rsatmasdan o'qiydigan kishi misoli sadaqani maxfiy qilayotgan odamga o'xshaydi. Albatta bunda xayr bor. Ya'ni Qur'onni oshkora o'qiyotgan kishi esa sadaqani oshkora qilayotgan odamga o'xshaydi. ikkalasi ham yaxshilik. Ikkalasida ham Qur'on tilovati qilinyapti. Mana Qur'on haqida gapiradigan bo'lsak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy keltirgan hadisda marhamat qiladi. Maqalul lati yaqra'ul Qur'ana kal atrujati ta'muha tayyibun va rihuha tayyibun. Qur'on tilovat qiladigan mu'minning misoli biz tilda mana apelsin deymiz yoki mandarin deymiz. Qur'on o'qilgan musulmonning misoli mana shu mandaringa o'xshaydi. Shiri ham shirin, ta'mi ham shirin. yaqra'u لا يقرأ القرآن ta'muha tayyibun va la ريحها va la لها endi bir musulmon bolsa bo'lsa-ki, musulmon lekin qur'on o'qishni bilmaydigan bo'lsa bu odamni misoli xurmoni donasiga o'xshaydi hidi yo'q lekin ta'mi shirin qur'on o'qiganda hidi ham shirin bo'ladi lekin musulmonligi uni ta'mini shirinligiga sabab bo'lyapti. Matalul fajri allazi la yaqra'u Qur'an kamatali rayhanati rihuha tayyibun va ta'muha murrun. Endi bir fojir bo'ladigan bo'lsa, fisq fujurni qo'rqmasdan qilib yuradigan bir fojir odam Qur'on o'qisachi, u nimaga o'xshaydi? Rasululloh bu odamni rayhonga o'xshatadi. Qur'on o'qiganligi uchun chiroyli ko'rinaveradi. Hidi shirin bo'lgan rayhondek. Lekin rayhonda o'zini ta'm achchiq bo'ladi. Hatto fojir odam Qur'on o'qiydigan bo'lsa, uni hidi shirin deb aytadi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Va masalul fojirul ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalil hamzalati ta'muha murun va rihuha va la riha laha. Endi bir fojirki Qur'on o'qishni bilmasa-chi? Bu odam sassiq hamzala o'tiga o'xshaydi. Hidi ham sassiq, ta'mi ham achchiq. Demak, to'g'ri odam aytiladi. Bir mo'min kishi qalbida iymoni bo'lib, savobli amallarni qilib turib, Qur'on talovatida turadigan bo'lsa, bu odamni Rasululloh ana shu shirin mandaringa o'xshatayaptiki, hidi ham zo'r, ta'mi ham zo'r. Ko'pchiligimiz Qur'on o'qishni bilmasak, birodarlar, Ramazon oyida mana 30 bora Qur'on xatm qilinyapti. Shunga kelib somiy bo'lib turadigan bo'lsak, ana shu payg'ambarimiz maqtagan birinchi toifadan bo'lamiz. Umid qilamiz Allohdan. Keyingi hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana aytadi, Imom Buxoriy rivoyati Abu Hurayra radhiyallohu anhu anna nabiy sollallohu alayhi vasallam qala la hasada illa fi ithnatayn. Rajulun allamahu Allahu al-Qur'ana fa huwa yatluhu ana al-layli wa ana an-nahar. فسمعه جار له فقال ليتني أوطيت مثل ما أوطي فلان فعملت مثل ما يعمل ورجل أعطاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل ليتني أوطيت مثل ما أوطي فلان فعل وفعلت فعملت بما يعمل ikkita odamga hasad qilishlik mumkin deydi Rasululloh. Biz hasad degan darsda hasad bilan havasni farqini batafsil gaplashib chiqqan bo'ldik. Hasad bu ro'baringizda turgan kishida bor narsani yo'q bo'lib sizga o'tishini xohlashligingiz bu hasad. Endi ro'barozda turgan kishini Alloh taolo bir ne'mat bilan siylagan bo'lsa, shu ne'matda ham ne'mat sizda ham bo'lishini xohlashligingiz bu havas deydi. Endi havasni ham qilib olmaydi hech kimga. Faqat ikkita odamga havas qilish mumkin. Chunki siz havas qilayotgan dunyo sizga berib qo'yilsa, siz tug'yonga ketib qolmasligingizni ayta olmaysiz. Sizga ana shu ilm berib qo'yilsa, kibrga berib ketmayman deb ayta olmaysiz. Faqat ikkita odamni havas qilish mumkin. Birinchisi Alloh taolo bir kishiga ilim berdi, Qur'onni berdi va bu kishi Qur'onni ertayu kech tilovat qiladi. Shunda qo'shnisi Qur'on tilovat qilayotganini eshitib turib aytar ekanki, qaniydi mana shu kishiga berilgan Qur'on menga ham berilsa va men ham kecha kunduz unga o'xshab Qur'onni o'qib amal qilsam. Ikkinchi odam bir boy kishini havas qilsa bo'ladiki, o'zini Alloh taolo bergan davlatini haqqa, Alloh rozi bo'ladigan joylarga sarflasa, shu kishini havas qilsa bo'ladi. Ikkala havas qiladigan odamni qarayotgan bo'lsak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha bittasini Qur'onini, bittasini pulini havas qilinglar degani yo'q. Birinchi odam Qur'on o'qiyotganligini havas qilinglar. Chunki sizga Qur'onni berib qo'ysa, siz yalqonlik qilib o'qimay qo'yishlik xavfi bor. Siz nimasini havas qiling? Shu Qur'onni kecha kunduz o'qiyotgan joyini havas qiling. Ikkinchisi boy odamni havas qilish mumkin nimasini? pulini emas. Ana shu pulini savobga sarflayotgan joyini, ya'ni shu amalini. Chunki yana qaytarib aytamiz, sizga shu pulni berib qo'ysa, baxilligi tutib, to'yonga ketmayman deb ayta olmaysiz. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, Abu Dovud keltirgan hadisda, "Man ta'allama al-Qur'ana thumma nasiyahu min ghayri udrin ja'a yawm al-qiyamati ajzan." Bu qorilarga ko'proq tegishli va hammamizga tegishli. qaysi bir kishiga Qur'on berilgan bo'lsa, Qur'ondan ta'lim olgan bo'lsa va beuzr esdan chiqarib qo'ygan bo'lsa, diqqat qiling, nechta sura yodlaganmiz, qanchasini kunda takrorlaymiz. Nech foydasimizdan chiqib ketdi? Kimga Qur'on ta'limini Alloh bergan bo'lsa, Qur'onni yodlagandan keyin shuni esdan chiqarib qo'yadigan bo'lsa uzursiz. Qiyomat kunida ja yomal qiyamati ajzam ikki qo'li yo'q holda turiladi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu aytadi: "Agar ilm sizga foyda bermasa, ilm sizga ziyon qiladi." dedi. Nima deb tushunishimiz kerak? Ilm kishini siniqlikka yetaklash kerak. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu aytadi: "Man lam yaxshalloha laysa bi'alim." Bir odam ilm o'qigan bo'lsa, kitobdan, sunnatdan xabari bo'lsa, ma'ruza qilsa, Qur'on o'qisa, xullas e, ilmiy bo'lib tanilgan bo'lsa-yu, lekin shu ilmi uni Allohdan qo'rqishlikka yetalamayotgan bo'lsa, bu odam olim emas dedi. Endi bir odam ko'p narsadan xabari bo'lmasligi mumkin, lekin Allohdan qo'rqayotgan bo'lsa, shu odam olim. Demak, ilm, Qur'on siz bilan bizga foyda qilmasa, bu ilm agar bizni siniqlikka, taqvo yetalamasa, siz bilan bizni kibrga yetalab ketib qoladi. Bir odam Qur'on o'qiyotgan bo'lsa, haligina xatosini ko'rasizda, shayton "Sen o'qiy olmas ekan deydi. Ya'ni bir odam Qur'onni sizdan burun turib xatm boshlab olsa, ha sen turganingda bu boshladi deb yana kibr yop ketishi mumkin. Shuning uchun mana har ma'ruza eshitganimizda ilmdan bir qismini olib ketyapmiz. Kasetalarda eshityapmiz, mana domlalarni, ustozlarni televizordagi e, ko'rsatuvlarni ko'ryapmiz-da, shu narsa esimizdan chiqmasin. Shu eshitayotgan narsalarimiz bizni Allohdan qo'rqishlikka olib bormaydigan bo'lsa, bizga foyda qilmagan bo'ladi. Endi foyda qilmadimi? Zarar qiladi. dunyodagi zarari kibr bo'lsa, oxiratdagisi bilib turib qilmaganlik yoki hisob-kitobi. Bilmagan odamga islomda gunoh qo'yilmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda aytadi: "Rufiyan ummati salat" Ummatimdan 3 ta gunoh ko'tarildi. 3 ta gunoh yozilmaydi. 3 ta gunoh borki, odam qilib qo'ysa shuni gunoh yozilmaydi. Qaysinisi? Al-xato va nisyan va mastukruhu alayhi. Bir kishi bir gunohni qiladi, Shuni gunohligini bilmay qilib yurgan ekan. Endi bilib qoldi. Bilgungacha qilgan gunohi yozilmaydi. Bilgandan keyin yoziladi. Ikkinchi gunohi annisiyan. Shuni gunohligini bilar yu haqiqatan esdan chiqib qoldi. Mana Ramazonning kuni birinchi kunlarda shunday bir holatlar bo'lib qoladi, suv ichib olasiz. Biror narsani totib olasizda, esdan chiqarib qo'ydingiz rozadorligingizni. Mana shu gunoh ham yozilmaydi. O'zi gunoh bu. Uchinchisi majbur bo'lib qolgan holatda qilgan gunohi ham yozilmaydi. Ya'ni ana shu och qolganda sho'shqa yurishdan bir o'lmagicha yeyishlik yoki bir zarurat tug'ilib qoladigan bo'lsa, shu Alloh harom qilgan narsani iste'mol qilmasa, haqiqatan halokatga sabab bo'ladigan bo'lsa, majbur bo'lganda qilgan gunohi ham yozilmaydi. Uchta gunoh musulmon kishi yozilmaydi. Demak, Qur'onni o'qiyapmiz, Qur'onni yodlayapmiz, Qur'onni o'rganyapmiz, ilmni eshitib o'rganyapmiz. Endi bunga siz bilan bizda amal degan narsa bo'lmaydigan bo'lsa, qiyomat kunida bizga bu narsa ziyonimizga hujjat bo'ladi. Keyingi hadis Imom Buxoriydan bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Usmon roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Khayrukum man ta'allamal Qur'ana va 'allamahu. Mana aytayapti siz bilan biz Ramazon oyida turibmiz. Bu Qur'on oyi, bu ibodat oyi, bu taqvo oyi. La'allakum tattaqun degan Alloh taolay iymon keltirganlar sizlardan avvalgi ummatlarga Ramazon ro'zasi farz qilingandek, sizlarga ham farz qilindi bitta maqsadda. Shoyat taqvodor bo'lsanglar. Ro'zador bo'lib turib, siz bilan bizning taqvoimiz ziyoda bo'lmayotgan bo'lsa, ro'zador bo'lib turib yolg'on so'zni, yolg'on gapni tark qilmayotgan bo'lsak va mana shu yolg'on so'zga bo'lgan amalni tark qilmayotgan bo'lsak, Rasululloh nima degan? Man lam yada qawla zuri wal amara bihi Falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu va sharabahu. Kim Ramazon oyida roza tutsa, lekin rozador bo'lgan holatda yolg'on gapni tarqimagan bo'lsa, shu gapiga amal qilishni tarqimagan bo'lsa, Alloh taologa bu odamni ovqatini va sharobini bir chekkaga surib qo'yganligini keragi yo'q. Rozador odam boshqa oilalardan ko'ra hushyorroq bo'lishi kerakki, shu qiylani tutgan rozasi yolg'on gapni tufayli yoki yolg'on gapga bo'lgan amal tufayli xabada bo'lib ketishlik xavfi bor. Boshqa oylarda 5 marta ehtiyot bo'lsak, Ramazon oyida 25 marta ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'ladi. Qur'on oyida bizda odamlarda yaxshisi qaysi desa, hammamiz o'zimizni yaxshi o'lcha olamiz bor. Manda ish qilgan odam yaxshi, manda odam qilgan odam yaxshi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam quyidagi hadisga quloq solsak, sizlarning ichingizda yaxshiliklar deydi Rasululloh. Qur'onni o'zi o'rganib, so'ng boshqalarga o'rgatganim deydi. Mana shu yerda turganlardan necha foizimizda shu sifat bor. Qur'onni o'zi o'rgandi, yaxshi, endi ikkinchi sifat qolyapti. Odamlarga o'rgatishlik kerak. Musulmonlarning ichidagi eng yaxshi kishi Qur'onni o'rgangan bo'ladi avval. So'ngra bu narsani boshqalarga ravo ko'radi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kishi o'ziga yaxshi ko'rgan narsani birodariga ravo ko'rmagunicha musulmon bo'lmaydi dedi. Qur'onni o'zi o'rganasiz, va boshqalarga o'rgatasiz. Qur'on talovati xususida mana masjidlarda Qur'on xatmlari bo'lyapti. Endi inson bilan aytish kerak, ba'zilarimiz 8 rakatda turib chiqib ketib qolamiz besabrlik qilib. Ba'zilarimiz umuman taravvahga bormayotganligini ham bilamiz. Endi nimadan mahrum bo'lyapti demaysizmi shu odam? yoki shu taravvuhga chiqmaganligi uchun nimaga ega bo'layotganligini aytsak, nimadan mahrum bo'lganligidan o'z-o'zidan ma'lum bo'lib qolaveradi. Nimaga ega bo'lyapti? ja bo'lsa ko'chaga chiqib gaplashib turadi G'ibat, shikoyat yolg'on gap ja g'ibat qilmayotgan bo'lsa kelib televizor ko'radi yana boyagi maza bemaza narsalar endi masjidga kirgan odam nimaga ega bo'ladi mana hadislarda keladi sahih hadislarda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi qaysi bir Allohning uylaridan bir uyda odamlar to'plansa Allohning kitobini tilovat qilsa, o'zaro dars qilsa, bu yerga Alloh taoloning sakinati xotirjamligi yo'qadi. Farishtalar o'rab oladi bu yerda va bitta-bitta bu yerdagilar ismlarni yozib, Allohning huzuriga ko'tarib chiqadi. Bu farishtalar bandalarni qilayotgan ishlarini muroqoba kuzatishlik uchun tushgan farishtalar. Allohning huzuriga chiqqanda Alloh taolo so'rar ekan, bandalarimni qaysi holatda tashab ketdi Alloh biladi bizning holatimizni. Parvardigor seni Qur'onni tilovat qilyapti. Nimani orzu qilyapti ular? Jannatni. Jannatni ko'rgan bular yo'q. Ko'rganda qanaqa bo'lar edi? yana ham shavq oshar edi. Nimadan qo'rqyapti? Seni azobingdan. Ko'rgan muroq azobimni yo'q. Ko'rganda qanaqa bo'lardi? Yana ham jahannamdan qochish qattiq bo'lardi. Guvoh bo'linglar dedi. Bu majlisning ulug'ligidan shu yerda hozir bo'lganlarning hammasini gunohini kechirdi. Bu sahih hadis. Enadan tug'ilganda gunohlardan tozalab chiqib ketiladi. Masjidga chiqqan odam, darsxonaga kelgan odam, Qur'on tilovatida hozir bo'lgan odam. Shunda farishtalar aytar ekan, "Parvardigor, bitta banding u yerga bir hojat bilan borgan edi. Bir ish bilan boradi, yur deb olib kelib ketib qoldi birodari. Yur talab o'qib chiqamiz deb bizni tilda aytganda. U qasd qilib kelgani yo'q bu masjidda yoki bu darsxonani. Uni ham gunohini kechiraversanmi? Niyat qilmasdan kelgan. U majlisning ulug'ligidan, barakotidan bu ham mahrum bo'lmaydi. Uni ham gunohini kechiraman. Bu yerga kelgan odam bu marhamatdan bebahra bo'lmaydi. Demak, tarovihni tashlab chiqib ketayotganimiz to'g'ri bu farz emas. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam targ'ib qilgan, buyurmagan, lekin targ'ib qilgan. Umar ibn Hattob davrasida buyurildi. Bo'pti farz emas, lekin mana shu ishni qilmasdan tashqarida nima ish qilyapsiz? Inson qilaylik o'zimizga. Bir yilda bir marta Ramazon bo'lsa. Bu birovni e, ayblashlik yoki birovni ma'lumot qilishlik emas. Faqat bizni yelkamizda bir e, eslatib qo'yishlik vajibidan gapirib qo'yilyapti, nimadan mahrum bo'lyapmiz. Quyida Imom Buxoriyda keltirilgan hadis Ustad ibn Hudoy roziyallohu anhudan men deydi uyimda vaqtdan tejash maqsadida mana tarjimasini o'qib aytib Uyimda tunda Baqara surasini o'qirdim. Hujramda Baqara surasini o'qirdim, tashqarida otim qoziqqa bog'langan holda turardi. Qur'onni o'qir ekanman, ot hurkishdi, tipirchilashni boshladi. Tinchlikmi to'xtadim, ot to'xtadi. Yana Qur'on o'qishda davom etdim, Ot yana hurkishni boshladi. So'ngra yana to'xtadim, ot yana to'xtadi. 3-chi marta o'qidim, yana hurkishni boshladi. O'g'lim, kichkina o'g'ilcham tashqarida edi, ot hurki bir tepib qo'ymasin dedimda, Qur'onni to'xtatdim, tashqariga chiqdim. Nimani ko'rdi? Tong otdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga borib turib, mana shu bo'lgan narsani aytib berganda, "Ey Huzayr, o'qirmabsizlar. O'qirmabsizlar" dedi. Aytdiki, Rasululloh, "Kichkina o'g'lim Yahyo tashqarida edi. ot kurki bir tepim yetib qo'ymasin deb to'xtatuvdim. Chiqsam dedi. Tashqariga chiqdim, boshimni ko'tarsam, go'yoki oppoq bir bulutga o'xshagan narsa osmonga qarab ko'tarilib chiqib ketardi mening uyimdan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Ey Xudo, agar siz buni o'qiganingizda bu Alloh taoloning farishtalari sizni Qur'on tilovatingizni eshitgani tushgan edi. Uyingizga sakinat, xotirjamlik tushgan edi. Agar to'xtatmasdan ertalabgacha o'qiganingizda odamlar farishtalarni ko'rishlik darajasi ko'p bo'ladi." Qaysi birimizni xonadonimizda Qur'on tilovati bo'lyapti? Va har birtamiz o'zimizga olaylik. Bu har birta aytilayotgan narsani e, muzika qo'yilayotgandir, valanglatib yoki serial ko'rilayotgandir, hammani jamlab, lekin qaysi xonadonda Qur'on tilovati bo'lyapti? Bu insonlar Alloh va Rasulining chizig'idan tashqariga chiqmagan kishilar ekanki, Alloh taolo ba'zi bir karomatlarni ko'rsatib qo'ygan. Qur'on tilovatini qilganda farishtalar eshitgan tushib kelyapti. Shu sharaf bo'lyapti birodarlar. Masjidlarda Qur'on tilovati bo'lyapti. Farqi yo'q qaysi masjidda o'qishligi. Qur'on tilovatiga somay bo'lib turing, albatta ajr bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu ilm xususida nima degan? Kun aliman aw mutaalliman aw mustamiyan aw muhibban fala takuna al-hamisa illa fatahlatu. Yo olim bo'ling deydi payg'ambarimiz. Ilm o'rgangan olim bo'ling. Yo ilm o'rganuvchi bo'ling, talaba bo'ling. Agar shunga vaqt yetmasa, eshituvchi bo'ling. Biz mana eshityapmiz, mavzuda eshityapmiz, xatmi Qur'onda eshityapmiz yoki eshitgani ham vaqtingiz bo'lmayotgan bo'lsa, bora olmayotgan bo'lsa, shu ilm majlisiga yoki xatmi Qur'onga yaxshi ko'ruvchi bo'ling. Kasaldirsiz, dursiz, bir sabab bordirki, uzrlik chiqa olmayapsiz masjidga. Eng kamida yaxshi ko'ruvchi odam bo'ling. 5-inchisi bo'lmang, xalok bo'lasiz dedi. beshinchisi kim mana shu ilmga mana shu qur'onga beparvo bo'lgan kishi o'qib nima olarding deydigan toifalar yo'q emas odamlar orasida o'qib nima olarding chunki o'qib nima bo'lishligidan bexabardir bu odam uyiga Allohning farishtalari rahmat yog'ishligidan xabardor bo'lganda bolam ke shu agarda o'zim chopib qo'yaman sen qur'on o'qiganing darsga chiqib kelgan." Devor olmaymiz. ichimizda Qur'on o'qishni bilganlar bo'ladigan bo'lsa, haqni Qur'onda chiqib eshitib turishi qanday bir ajr bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriyda keltirgan hadisda Ibrohim va Ubayda Abdullohdan rivoyat qilgan hadis: "Qala li Nabiy sollallohu alayhi vasallam iqro alayhi alayhi al-Qur'an. Qultu aqra alayka va alayka unzil. Qala inni uhibban asma'hu min ghayri." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalardan biriga aytadiki, "Menga Qur'on o'qib bermaysizmi?" dedi. Desa, haligi sahobiy Rasululloh, "Qur'on sizga tushadi-yu, men yana sizga o'qib beramanmi?" desa, "Men boshqa bir kishidan eshitib yaxshi ko'raman." dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Qur'on tilovatiga somiy bo'lishlikni, Qur'on tilovatiga quloq solishlikni yaxshi ko'rishligini aytadi. Rasululloh yaxshi ko'rgan narsani biz ham yaxshi ko'rishimiz kerak bo'ladi. Chunki Ramazon oyida aytyapmiz, bitta savobimiz 70 ta yoziladi. Ramazonda o'qilgan Qur'on boshqalardan farqi bo'ladi. Ramazonda Alloh taolo gunohlarni mag'firat qiladi. Endi bir bandaga Alloh subhanahu va taolo Qur'on ilmini bergan bo'lsa, yani albatta u hofiz bo'lib 30 pora yodladi degani emas. Ya'ni mushafni ochib, bismillah deb o'qishlik qo'lingizdan qo'lingizdan keladimi? Qur'on o'qishni berdimi? Demak, Qur'on egasi johil bo'lmasligi kerak. kechirimli bo'lishlik kerak. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadi, Qur'on egasi odamlar uxlayotganda kitobi bilan o'tirishligi kerak. Odamlar kunduzi og'izlari ochib yurganda ro'zador bo'lishligi kerak. Odamlar xursand yurganda hayotda mahzun bo'lishligi kerak oxirat g'ami bilan. Odamlar kulganda yig'isi bo'lish kerak ko'zida. Odamlar xohlagan ishini qilib yurganda Allohdan qo'rqib taqvo qilishlik kerak deb Muhammad Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu. Qur'on bilan Alloh subhanahu va taolo insonlarni darajasini ko'taradi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turar ekan, o'zini o'rniga qo'yib ketgan ishchisi ya'ni ba'zi bir sabablardan tashqariga chiqar ekanda, o'rniga bir odamni qo'yib ketar ekan. Umar ibn Hattob o'zini noibiga qarab turib, Makkani kimga tashab kelding deganda, Abdurrahmon ibn Abil Abrozga, Abzaga tashab keldim desa, e, kechada qul bo'lib yurgan odamga tashab keldingmi deganda aytadiki, Yamiral Mu'minin Makkani Qur'onni eng zo'r bilgan olimlarni qo'lga tashlab keldim. Deganda haqiqatan yaxshi odamni qo'lga tashlab kelding. Abdulloh Qur'onni yaxshi biladi dedi. Qur'on bilgan odamni kamsitib, mensimasdan bo'lmaydi. Agar qaysi bir kishi, ukamolar aytadi, qaysi bir kishi Qur'on degan ne'matni Allohdan olgan bo'lsa, va yana bundan ham kattaroq narsa bo'ladi deb o'ylayotgan bo'lsa, bu Alloh taoloning bergan ne'matining qadriga yetmadi. Chunki o'ylab ko'ring. Osmon yerni yo'ldan bor qilgan Parvardigorning so'zini takrorlashlik ne'mati berilgan bo'lsa bir insonga va boshqa hamma ne'matni tasavvur qiling. Qanaqa ne'mat bo'lishidan qat'i nazar, baribir kun yo'qolib ketadi. Kullu man alayha fan va yabqa wajhu robbika zul jalali val ikrom. yer yuzida qanaqa ne'mat bo'lsa, yer yuzida nima bo'lsa, bu foniy yo'q bo'lib ketadi. Faqat Parvardigorning go'zal yuzi qoladi. Qur'on Allohning kalomi. U maxluq deyilmaydi. Ahmad ibn Hanbal shuni deb o'ldirishib yuborgan, u maxluq deysan deb. Maxluq emas. Allohning kalomidagi e'tiqod qilamiz siz bilan biz. Endi Allohning kalomi bo'lgandan keyin bu yo'q bo'lmaydi. Sizning tilingizda, sizning qalbingizda hech qachon yo'q bo'lmaydigan Alloh taoloning kalomi turibdi. Shuni olgandan keyin ham yana ba'zi bir dunyoda bir mayda shuda matolarni ko'rib turib, menga hech narsa bermagan deyotgan bo'lsak, Alloh taolo biz bilan bizga rahmat qilsin. Qoriga aytiladi qiyomat kunida. Hisob kitobdan o'tgandan keyin o'qi deyiladi. Ba'zi rivoyatlarda kelar ekan, Ahmad ibn Moja Abu Dovud Termiziy keltirgan ekan bu rivoyatda anna adad darajal jannati ala adad ayil Qur'an. فيقال للقارئ يوم القيامة اقرأ وراقي فإن كان معه نصف القرآن يقال له لو كان عندك زيادة لزدناك إمام أحمد ابن ماجه أبو داود ترمذي rivoyat qiyomat qoyim bo'lganda qori jannatda ostonasiga olib kelinadi. rivoyatlarda kelar ekan, Qur'onni oyatlaricha bo'ladi jannat darajalari deyiladi. Ba'zi hadislarda jannatning 100 darajasi bor deyilgan. O'qi deyiladi. Qori dunyoda qanday Qur'onni o'qigan bo'lsa, sekin-sekinlik bilan o'qiydi, shu o'qishlik asnosida uni darajasi ko'tarilib boradi. Oxiriga bilgan oyatini o'qigandan keyingi to'xtagan joyi shu kishini jannatdagi manzil hisoblanadi. Farishtalar aytar ekanki, agar sen yana ziyoda qilganingda Qur'on o'qishingda biz ham seni mingni ziyodaroq qilgan bo'lardik. Abdulloh ibn Mas'uddan aytiladi, Qur'on shofi mushafi mahilul musaddiq man ja'alahu imamahu qadahu ila janna va man ja'alahu xalfahu saqahu ila nar. Qur'on qiyomatda shafoatga oluvchi. Xatolarni ketkizuvchi. Kim Qur'onni o'zini oldiga qo'yadigan bo'lsa, albatta uni jannatga teglaydi. Va kim Qur'onni orqasiga tashlagan bo'lsa, albatta uni jahannamga haydaydi. Man nafasa an mu'min kurbata min kurabid dunya. Qaysi bir kishi mu'min birodarini boshidagi dunyodagi mashaqqatini yengillatadigan bo'lsa, Alloh taolo bu bandani oxiratdagi mashaqqatini yengillatadi. Kim hayotda qiylanib qolgan odamni yengillikka chiqishga yordam bersa, Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida bu kishini mashaqqatdan yengillikka chiqaradi. Bir mu'min ikkinchi mu'minni yordamida turar ekan. bir musulmonni mushkulini osor qilishlikka yonida turar ekan, yordam bilan. Yordam berayotgan odamni yonida Alloh taolo o'zi turadi. Qaysi bir kishi ilm o'rganishlik uchun bir qadam bosar ekan, Alloh taolo bu kishining qadamini jannatga to'g'rilab bosib qo'yadi. Va qaysi bir qavmda, qaysi bir qavm Allohning uylaridan biriga to'plansa, Allohning kitobini tilovat qilsa, dars qilsa, ularning ustiga Alloh taoloning sakinati, rahmat tushadi, rahmat ularni qoplaydi. Farishtalar ularni o'rab oladi va Alloh taolo o'zini huzuridagi bandalar qatorida zikr qiladi. Demak, bugungi suhbatimizni xulosalaydigan bo'lsak, Ramazon oyida turibmiz. Hatmi Qur'onlar bo'lyapti. Birodarlar, Ramazon ertaga ekan, indiga ekan deyatdik, kechaylar. Ramazonning birinchi kuni deyatdik, kechaylar. Bugun 12-kuni bo'ldi. Endi o'ylab ko'radigan bo'lsak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oxir zamonda alomatlarini sanab o'tganda, oila yillar oydek, oylar haftadek, haftalar kundek, kunlar soatda o'tar degan. Vaqtni tez o'tishligiga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ishora qilgan. Qaranglar, insof qilaylik. Kecha boshlanadi roza. Bugun 3 dan 1 o'tdi. Endi do'ppimizni bitta aylantirganimizcha Ramazon chiqib ketar va eskina o'tib ketib qoldi deymiz. sahobalar ikromlar Ramazonga yetishlikka Allohdan duo qilib so'rashar edi. Ramazonga yetkizgandan keyin 30 kun Ramazonni tutib, xatmalarda qoyim bo'lib, Ramazon chiqqandan keyin 6 oy Parvardigor ro'zamizni qabul qilgin deb yig'lashar edi. Qolgan oylarda Ramazonga o'ldirmasdan yetkizgin deb yig'lashar edi. Ertaga shu g'animat vaqtlar tugab qoladi. Haj shu o'tib ketadi, ozgina qoldi. Juda ozgina qoldi. Ba'zi mashqlarda xatmlar tugadi, ba'zida bir poradan o'qilyapti. G'animat bilaylik. Bu televizor bilan quchoqlashib 11 oy yotamiz. Bu uyqu bizdan minodor bo'lgan emas. Bu jasad minodor bo'lmaydi. Qiyomat kunida inson bolasi jasadini nimaga sarf qilganini, nimada isrof qilgani haqida javobgar bo'ladi. Bu oyoqlar bilan Qur'on xatmida turadigan bo'lsak, guvoh bo'ladigan bo'lsak, bitta harfiga 10 tadan savob umidimiz bor. Demek Alloh subhanahu va taolo Ramazon oyida Qur'on tilovatiga haris bo'lishingizni o'zi tavfiq bersin. Qur'on o'qishi bo'ladiganlarimiz uyimizda Qur'onni ochib xatm qilaylik. Qur'on o'qishi bilmaydiganlarimiz masjidga chiqaylik. 11 oy uyimizda bo'lamiz. 1 oy iborat birodarlar. Bu bir oyda ham 3 dan 2 qismi qoldi. Alloh subhanahu va taolo mana shu fursatni g'animat qilib bilib Qur'on tilovati bilan mashg'ul bo'ladigan bandalardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.